Галина Адамовна глянула на ручны гадзіннік і ўзрадавалася. Да канца рабочага дня заставаліся хвіліны. Яна сапраўды не любіла сваёй работы. Ёй больш падабаліся хатнія абавязкі. Гатаваць смачныя обеды, кроіць і шыць, яна была добрая гаспадыня, ласкавая маці і жонка думкі яе ляцелі дадому, што згатаваць сёння, каб страва аднолькава падабалася і Антону і віцю і Наташы, густы якіх даволі розныя. Дзве гадзіны нічога не ешце, сказала яна пацыенту, які паласкаў рот содавым растворам. У яе самой ніколі не балелі зубы. Можа таму яна ставілася да сваіх пацыентаў з іроніяй, не верыла іх стогнам і пакутам. Яна двойчы раджала і ні разу не войкнула, А тут другі так енчыць, што брыдка слухаць. І да крывавых пляўкоў яна не магла прывыкнуць за ўсе 15 год сваёй работы. Жыла ў чысціні ў ёй, і ёй быў агідны усялякі гной і бруд фізічнай маральнай нават праяўленне звычайнай неакуратнасці сестра глянула за дзверы таксама не без радасці паведаміла што нікога больш няма і пачала праціраць інструмент Гліна адамаўна падышла да ўмывальніка закасала рукавы халата ўзброілася шчоткай У гэты момант шырока расчыніліся дзверы і ўвайшла яна. Тамара Александровна. Сэрца ў галіны адразу быццам адарвалася і упала ў нейкую гулкую пустэчу, ад чаго зрабілася балюча ў жываце. З крана лілася вода страшэнна непрыемныя струменчыкі холаду попаўзлі па спіне як толькі яна падумала што гэтая пышная прыгожая жанчына з нахабнымі вачами які яна многа год ненавідела прынесла ёй гора у галіны адамаўны жыло цвёрдае перакананне што з добрым намерам гаецкая ніколі не з'явіцца по Тамара Александровна прывітаўшыся, адразу по гаспадарку забралася ў зуба лячэбнае кресло, уселася як царыца на троне, такая ж зяючая, як панікеляваныя дэталі апаратуры. Галіна Адамовна ўпустила ў ракавіну шчотку, непаслухмянай рукой закрутила кран, подумала: « Калі ў яе зубы чорт з ёй, не абавязкова для такой мыть руки. Ніколі яшчэ і ні пра каго яна так не думала. Спытала холодна афіцыйна, як у зусім незнаёма і троху недарэчна: « У вас зубы? У мяне зубы! С подкрэсленой іроніяй бліснуўшы залатымі каронкамі адказала гаецкая. Ногі наліліся холодам, яны сталі непаслухмяны, але галіна Адамаўна прымусіла сябе наблізіцца і ўзяць інструмент. Сястрычка, ідзі пагуляй, любая. Мне трэба нешта сказаць лекару, праспявала Тамара Александровна. Сестра глянула на Гліну Адамаўну той хацелася крыкнуть не трэба не выходь але замест гэтага яна чамусь як вінаватая з бянтэжа напустила вочы і далікатная сестра ў міг знікла галя дорогая моя адразу пачала гаецкая шчыра ласкава а Чым яшчэ больш насцярожыла галіну Адаму, я ведаю, ты ненавідзела мяне, але ты памылялася. Чаму яна кажа мне ты? Мы ніколі не былі з ёй у сяброўскіх адносінах. Ты глыбока памыляешся, ніколі я не пасягала на твоё шчасце, ніколі не жадала табе кепскага твае і мае зайздроснікі плявузгалі табе хацелі сутыкнуць нас лбамі павер мне галечка я твой лепшы друг таму і прыйшла Таму вырашыла сказаць: не люблю пляткарыць. Але калі закранаецца наш жаночы гонар. Галіна Адамовна взялася рукой за штангу бор машинышыны, да болю сціснула яе. Чамусьці з'явілася жаданне ўдарыць тамару Александраўну. Вельмі блізка былі яе вочы, яе твар. Трэба адысці, трэба адысці, загадала яна сабе, Аднак баялася скрануцца з месца. Каб хто другі сказаў, не поверыла б, А то ж на свае вочы бачыла на дачы ваша і зразумела частыя госці яны там рыжая сястра і яна пацыентка яго можа нічога і няма паміж імі але што падумаюць людзі гэта ж ведаеш хто дачка таго савіча здрадніка Тамара Александровна спадзявалася, што жонка Яраша, пачуўшы такое пра мужа, якому гаецкая гэта ведала, яна не верыла, кінецца в істэрыку, закрычыць, наробіць шуму. І яна Тамара Александровна пацешыць сваю душу такім відовішчам. Гэта будзе помста. І за тое, што Гліна некалі перахапіла Антона, і за яе шматгадовую нянавість. Люгаліна Адамаўна маўчала, як скамянелая. Ніводная рыска не тузанулася на яе застылым твары. Не верыш? Спытаю людзей. Ды хіба ты не ведаеш, што ён жыў у іх у савічаў яшчэ в акупацыю а ты спытаю яго як ён со сваім неразлучным шыковічам дамагаўся ёй кватэру якую яны мэблю купілі за свае грошы абсталявалі кватэрку дай дай все як мае быць на французскі манер не верыш Вся трагедыя заключалася ў тым, што Гна Адамаўна верыла. Верыла ўсяму кожнаму слову. Ад гэтага ў яе мутілася ў галаве, быў момант, калі калыхнулася і адплыло крэсла, яна ўбачыла ажно тры тамары, якія зларадна скаліліся. Яна ўвесь час бачыла гэты зларадны скал, хоць выраз твару нечаканай госцю быў увесь час спачувальны ці абуральна сур'ёзны нейкім сёмым ці дзясятым пачуццём гліна даму нас здагадалася чаму прыйшла гэтая жанчына і ніводным рухам не выдала свайго гора болю пакуты выдала толькі старую нянавість. Раптам працадзіла праз зубы ідзі прач. Гецкая страпянулася, Турная Прэч Гліна Адама ў нас грука там кінула на паднос лапатку і ўзяла востры пінцэт. З неўласцівай яе паўнаце рухавасцю Тамара Александровна шмыгнула з крэсла ледь не паваліла бор машыну, толькі ў дзвярах злорадна крикнула: Што дажыла? Антон Кузьміч адчыніў дзверы ўласнай кватэры і па беспарадку ў калідоры па пахах, ці правільней кажучы па тым, што не было іх кухонных пахаў. Здагадаўся, што нешта здарылася. Не нешта, А ён пэўна ведаў, што. Ён добра ведаў, што гаецкае не змоўчыць. За гэтыя дні пасля іх сустрэчы ў лесе, колькі разоў хацеў сам расказаць галіне, каб папярэдзіць, і не здолеў. Не хапіла мужнасці. Не хапіла, бо ведаў, не поверыць, не зразумее, ці зразумее зусім інакш по-свойму, яшчэ горш, чым гаецкая. Было брыдка і сорамна ад сваёй нерашучасці боязі, Але ён думаў пра дзяцей і ў потай спадзяваўся, можа абыдзецца, Можа, Тамара зробіць нейкі другі ход. Між іншым, гэтая цікаўнасць, што ж усё-такі яна зробіць, была адной з прычын яго маўчання. Я нават не расказаў Шковічу. Урэшце ён мог бы заклікаць на дапамогу сябра і разважлівую спакойную валенціну Андрэю, на якая неаднойчы ўжо тушыла ўспышкі галінай хваравітай рэўнасць. Але ўсё гэта выйшло б так, што ён нібы апраўдваецца, завошта. Ды нарэшце ці варта надаваць гэтаму такое значэнне. Ён мае права падняцца вышэй ўсёй гэтай бытавой лухты, што атручвае жыццё і перашкаджае галоўнаму працы У палітой капелюшы ён пайшоў у спальню. Гліна сядзела за швейнай машынай холодная, непрыступная. Выгляд яе спалохаў яго. Такой яна не была ніколі і ніколі так не паводзіла сябе. Каб у яго паляцела машына ці труму, то ўразіла б менш яна не шыла але відаць спрабавала шыць заціснутая іголкай тканіна звісла на подлогу Антон спыніўся пасярод пакоя жонка не ўзняла вачэй что здарылася галя твар яе непрыгожа перасмыкаўся вы Антон кузьміч не ведаеце что что здарылася спыталася яна галка все гэта лухта ох лухта откинула яна тканіну у бок выхапіла аднекуль з-пад яе ашчадную кніжку подняла подтрасаючы і гэта лухта шчодра доктор ярош оплачваешь полюбоўніцу але не думаем что мне шкада твоих грошай но яна шыбнула кніжку яму под ноги при ўсёй яе рэўнасці жонка рэдка кантралявала яго расходы Ён часта пазычаў буйныя сумы калегам, некаторыя з іх не вярталі гадамі. Гліна даволі абыякавая да грошай забывалася пра такія пазыкі, а калі часам і патрабавала справаздачы, то заўсёды ў добрым настроі абмяркоўваючы чарговую буйную пакупку. А цяпер праверыла ўсё. Ён яраш. Нават не падумаў, што гаецкая разведае, і выкарыстае ўсё. Яго кінула ў пот ад прачування цяжкасцей на шляху да прымірэння. Колькі прыйдзецца патраціць энергіі, Ён кінуў паліто на ложак, зрабіў крок да жонкі, наведала яго прыём абняць схапіць на руки цалаваць і яна слабая жанчына сціхала даравала яму але цяпер не Я табе ўсё растлумачу галка, выслухай толькі не патыходч. Яна ўзброілася нажніцамі, але тут жа шыбнула іх на столік. Не трэба мне ніякіх тлумачэнняў, усё, усё, усё. Цяпер я не буду ні крычаць, ні плакаць, мы чужыя. Ты абсталяваў сабе новую кватэру, ідзі туды. Не пойдзеш ты? Я ніводнага дня, ніводнай хвіліны не буду тут всё. Яна вымаўляла гэтае ўсё, быццам ставіла кропкі. Я ж зразумеў, што гэта больш, чым нервовая ўспышка, гэта цвярозы намер. І не ведаў, з якога боку падступіцца, каб разбурыць такое яе рашэнне. Ён спыніўся, паглядзеў на яе ласкава, жалем, дакорліва паківаў галавой дурніца, дурніца. дурніца Яна не вытрымала яго позірку, закрыла твар руками, перасмыкнулася ўся. Заціскаючы рыданне сказала праз далоні глуха чужым далёкім голасам: Божа мой! 16 год жыла з гэтым чалавекам, аддала яму ўсё, а ён. Он... Яму мала было гэтай тоўстай шлюхі, залатой сястры ўсіх баб, якіх ён меў. Яму Яму трэба яшчэ зблытацца з пацыенткай. Які жах, якая ганьба. Яна адкрыла твар і вельмі нядобра ухмыльнулася. Але ж что я хотела от того, кто мог забить, зарезать с большей легкостью, чем я вырываю зуб. Гэта было уже занадто. Нават з яго нервами и разважлівасцю вытрымаць такое нелёгко ён грымнул на ўсю кватэру. Вы хотя подумали б, якая яна жанчына лекары задрыпаныя і вылаяўся груба злосна як не лаяўся яшчэ пры жонцы ніколі Ён не ведаў што дома Наташа яна сядзела ў кабінеце дзе заўсёды рыхтавала ўрокі калі бацька бацькі не было дома то Яна бачыла, у якім стане вярнулася дадому маці. Калі з'явіўся бацька і адразу накіраваўся ў спальню, дзяўчынка насцярожылася, не яна не стала падслухоўваць іх размову. З малых год бацька вучыў яе, што гэта нядобра. Але калі ён закрычаў, Наташа не вытрымала, Яна з'явілася ў дзвярах спальні ў чорным фартушку з банцікамі ў косах, стройная высокая ў бацьку пайшла з ласкавай усмешкай на твары. Добры дзень, тата, мы не бачыліся сёння. Падбегла, паднялася на пальчыках, чмокнула ў шчаку. Твой тата падлюга! Не вытрымала Гліна Адамаўна, каб не шыбануць у мужа самы цяжкі камень. Яна не чакала, што камень можа паляцець у яе. Наташа адступіла ад бацькі, агледзела яго, потым маці ізноў да бацькі абняла за шыю, закрычала: « Няправда! Няправда, няправда! Ён добрый! разумны. А ты, ты неразумная, ты раўнівая. Ты атручваеш яму жыццё. Наташа, Наташка, хіба можна сціхні. Антон Кузьміч сварыўся на яе, але прыціскаў яе, гладзіў худзенькія плечы, адчуваў, што сам захлынаецца слясамі. Дачка вырвалася, пабегла з пакоя Гліна Адамаўна самлела. У яе здарыўся сардэчны прыступ. Валентина Андреевна атрымала ананімнае пісьмо. Немагчыма растлумачыць, чаму гаецкая жанчынам, якія сябравалі паміж сабой, паведаміла по-рознаму адной яўна другой ананімна. Нельга сказаць, што Валентина Андреевна ніколі не раўнавала кирылу. Всё было ў жыцці, на тое яное жыццё, але яна ніколі не траціла розуму і здольнасці разважаць аналізаваць быў у яе вопыт і добрая жаночая мудрасць калі ніводзін лекар не задумаўся колькі патрэбна часу каб пасля такой аперацыі чалавек вярнуўся да нармальнага не ненармальнага вясёлага жыцця то то яна адразу ж подумала про гэта і першаму чаму не поверыла сувязі яраша з зосей кирилла і маша прыпісалі б яе мужу любую другую жанчыну валентины андреевны магчыма яшчэ узніклі б нейкія подазрэнні не бывае дыму без агню але маша Яна бачыла дзяўчыну адзін раз, ведала, што яна сустракалася з тарасам і славікам і раптам кирилла. <laughs> Не, не, не, яна загідай. З нянавісцю да ананімшчыка адганяла гэтую брудную плётку. Яна полюбіла Машу, поверыла ў яе розум, яе дзявочую сумленнасць і чысціню, Інтуітыўна чуццём педагога адчувала, што такая натура ніколі не зробіць подласці. Валенціна Андрэяўна любіла людзей і верыла ім. Увечары яна показала пісьмо кірылу. Пакуль ён чытаў, яна ўважліва сачыла за выразам яго твару. Спачатку ён пачырванеў, потым пабляднеў, спацеў, як бы вытлумачыла гэта тая ж галіна Адамаўна. Валенціна Андрэўна бачыла іншае здзіўленне і абуранасць. Дачытаўшы да канца ён разгублена паглядзеў на жонку. Чорт ведае, што такое, а? Падумай толькі якая душа павінна быць у чалавек каб з усіх гэтых фактараў зрабіць такія высновы вырвалі мы ёй кватэру куплялі мэблю привезлі яе з бальніцы былі яшчэ разы два ты чытала яе рассказ але прыязджалі яны з антоном па грыбы ну і что ты это яна гаецкая недарэмна антон так не любіць гэту бабу увогуле ты кирилла ласы на каўбасы гэта я ведаю на кожную прывабную кабету зіркаеш як кот на сала воля але не бойся гэтаму пісьму і я не веру не таму что ў табе вельмі упэўнена не суцяшайся веру ім зосі якую знаю по тваіх рассказах і маши кирилла с палёгкай уздыхнул ведаеш пра што я подумал Чаму такіх разумных бацькоў, як мы з табой? <clears throat> не вельмі разумныя дзеці. Што табе трэба ад тваіх дзяцей? адразу спахмурнела і ўзлавалася валентина андреевна розум прыходзіць з гадамі у цябе яго і цяпер <clears throat> не надта калі ты пра яго высокай думкі Пра ўсё яна магла гаварыць разважліва і спакойна, але няхай ніхто не чапае яе дзяцей, нават іх родны бацька. Кирилла зразумеў, што зрабіў не той паварот і не так, як трэба. Злісліві перад жонкой, ну добра, добра, добра, ну не злой. Ну чаму ты думаешь, что я так ужо дрэнна думаю про сваіх дзяцей? Я просто хачу, каб яны былі лепшыя за нас. Валентина Андреевна чамусьці цяжка вздыхнула ёсць кирилла норма чалавечых якасцей хіба дрэнны чалавек галина адамовна але уяўляю что з ёй робіцца калі такое агідненькае пісьмо прыслалі і ёй Няўжо можна поверыць гэтаму ты не ведаеш яем я нам трэба зараз же сходить до іх на іх звонок адчынила наташа у дзяўчынке быў такі выгляд быццам яна толькі што вярнулася с пахавання кагосьці блізкого тата дома на кіўнула головойвая мама і мама Антон Кузьміч сядзеў сваім застаўленым кніжнымі шафамі кабінеце і бездумна гартаў альбом у тарцякоўскай галерэі. Галіна лежала ў спальні. Яна не хацела бачыць ні мужа, ні дачкі, гэтага ярашавага кодла, як яна пасля крычала ў істэрыцы. Калі яе быў адзін віця далікатны, ціхі, асцярожны ў сваіх пачуццях і меркаваннях, Можа праз гэта Гна Адамаўна больш любіла сына, чым рэзкую нявытрыманую дачку. А я рашу наадварот, якраз гэтая рыса не падабалася ў сыне. Валентина Андреевна ўміг, зразумеўшы становішча, адразу пайшла да сяброўкі, Кірыла, убачыўшы, у якім настроі яраш, паспрабаваў жартаваць, весело спытаў: « Што <laughs> выдала? Антон Кузьміч сціснуў руками скроні. На твары яго была пакута. Жах. Калі гэта будзе паўтарацца, калі так будзе далей, немагчыма жыць, працаваць. Шкоіш адкінуў прэч свой гулліва жартаўлівы тон. Пэўна суд Мой справа сур'ёзная, калі нават яраш, які да ўсіх нягод ставіўся з гумаром, так перажывае. Кірыла ўпаў крэсла насупраць сябра, стрыкнуў парцігарам, ты мне растлумач. Чым ты вінаваты перад ёй, што яна так не верыць. Не хапае інтэлігентнасць звычайнай, культурнасць. Всё няшчасце наше, што мы не выхавалі ў нашай інтэлігенцыі неабходнай інтэлігентнасці. Адгэтуль дзікая рэўнасць маёй жонкі, дзікая подласць гаецкай, усё што хочаш. Яны доўга гутарылі пра гэта. Можа, праз добрую гадзіну Валентина Андреевна паклікала іх у спальню. Ну вось што хлопчыкі, сказала яна двум сталым мужчынам як малым. Сядайце і расказвайце, То не круціце хвастамі, а то надзяру вушы. Яны расказвалі, дапаўняючы адзін аднаго да позняй ночы. Здавалася, наступіла прымірэннем.